Під час моєї відсутності вони ось підіймуть голову, а ти, Добрине, не станеш їх спинювати, якби волхви підбурили народ. Князь урвав і задумався. Тоді, підхопив живо воєвода, оповіщу твоїм ім'ям, що віра примудрої Ольги не може бути богопротивна, а князь мечем та шибеницею покарає того, хто обкине її пам'ять нечистю. Ба, тих двох варягів християн, що згинули недавно за мого відома нагадав собі князь, а це були і варяги латинської віри, чужинці. Будь вони з наших, ледве чи зважилася б юрба на вбивство. Всякому в землі Володимира вільно вірити, як хоче і в що хоче, а хіба кожний волітиме кланятися богам князі, ніж з яким іншим. Ось таке сповіщу скрізь, а опірних покараю на рівні чи наших, чи християн. А не забудь додати, пригадав князь воєводі що віра одна у всіх, чи ідол її з Візантії, чи з руки київських майстрів, чи називаються так, чи сяк, це неважно. Пробіс спротився Добриня, це викличе ворогування волхва Перуна та ворожбитіва. Що тоді? Саме про те й йде річ, усміхнувся князь. Якщо вони зворохобляться, то скажеш їм я маю накази, і їх сповняю, а рішення ждіть аж до приходу самого князя. Мене місяць, два, і народ заспокоїться, зживеться згадкою, що християни те саме, що й інші. Блиск вінка та княгині довершать переміни. Отже, ти таки рішився? Так, але це таємниця тільки для вас. Добриня кивнув головою. Поки що я бажав би тільки дізнатися, чи маю їхати у Візантію, чи залишатися тут, усміхнувся Мстислав. А ти як волів би? спитав князь і допитливим зором глянув у вічі Тисяцькому Залісецької волості. Е, я волів би йти на білий берег, згадати старовину та тризною пом'янути на порогах пам'ять Великого Святослава. Але ось пригадую собі, як ти милостиво одержував з рук батька новгородську волость. Тоді казав путяті Святослав, казуючи на тебе отрока, ось цей довершить усього, чого не успів довершити я. Чи тямиш це, князю Володимире? Я гадаю собі, як так то може більше потрібний бути Мстиславу Заліссі, ніж у Корсуні або у царгороді. Твоя правда, Мстиславе, зрадів князь, саме це я мав на гадці. Бутята правитиме Києвом, ти стерегтимеш західних земель, святополк збранич Карпат, а Добриня заступить мене у раді. Радні бояри знають про це рішення. Попід копит перепинив розмову. На запіненому коні надбіг молодий Олешич і вмішався між гриднів. Ти чого збентежений та роздратований, як підліток, коли від старшої дівчини спіймає облизня? спитав князь. Бо бо саме я й спіймав облизня від Мирослави. ха, це чому? Бо вона каже, що не хоче такого любка, що під княжою хустиною шукає собі жінки. А хустин взяла і сховала, бо саме надійшла княгиня. Ага, а що ж на це княгиня? Бачила все? Бачила і сказала. Хустиною можна мерцеві закрити очі, відстрашити здичілу коняку, можна прив'язати і дівчину до чужої одрини, але тільки норми знають, котра із цих трьох можливостей здійсниться, та чи самому князеві не придасться ще хустина. Насупився князь, по хвилині підняв голову і повернувся до Добрині та Мстислава. Після мого виїзду Рогніда стане кувати крамолу з моїми недругами. Тому гадаю, що ти, Добрине, з путятою не зможете вдержати в Києві ладу без помочі молодого дільного товариша. Нехай же Мстислав залишиться при вас, щоб буцімто берегти поросся та берегів Ірпеня, та й в дійсності він збере силу, потрібну на покорення супостатів у Києві, Вижгороді, Овручі. Тут скрізь ще чимало варягів, половчан, деревлянських бояр. А ти, хлопче, тут поклав руку на плече Романа, поїдеш зі мною у Витичу. З Богом, друзі гукнув, підіймаючи руку вгору. Слава князеві. вигукнула дружина. Як то живо заговорив Добриня, ти справді покидаєш землю. Що ж буде на заході над Сяном, Вислоком, попрадом, коли Мстислав залишиться тут? На заході є воєвода Святополк зі Збраничу. Він уже в літах, то й краще буде йому сидіти дома, а на південно-західній та західній границі краще посилати від поручників. Якщо треба буде, то поможе йому перемишльський тисяцький володар або Соломирич з Волині. Прощавайте. Їхали лісом, де було вже чимало осель. Їх ставало з року на рік щораз більше, бо люди тікали з Починіського пограниччя у Київщину на Поділля, а то й далі. У лісах раз у раз попадалися обсіяні збіжжям галяви, сади, пасіки, баштани. Бджоли роєм обсідали квітки, що обрамовували узлісся барвистим килимом. Строкаті зірки, звіздочки, слизи, мачухи, дикі рожі, дзвінки, живокості аж рябіли серед смарагдового морогу, а солодкі пахощі меляси і мар'янки наводили просто памороки. Коли виїхали на якийсь безлісний горб, молодець побачив чорний вал хмар, що надвигався від заходу. В кінці надвечір наскочили на головний шлях, і тут зустріли кілька обозів, навантажених усячиною. Вони їхали у Витичів, щоб поспіти на виїзд до річного каравану гречників, який мав саме на днях рушати у Корсунську волость. За кілька годин Володимир не сказав ні слова, а кінь його йшов різною ходою в міру того, як снував думки володар. Аж ось кінь перейшов у повільний крок, а навіть став клонити голову до запашних трав узлісся, а видко збирався пастись. Щойно тоді відважився Роман сказати слово. Поспішаймо, ваша милости, заговорив Боря йде.